السلام عليكم and Tha is for thawab, a reward. Ja is for Jannah, the garden of paradise. Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage. Kha is for Khatam, the seal of the prophethood given to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, nastavljamo danas sa leksom koju smo mi prošli puta a to je poziva na put svoga gospodara, shodno ajetu kojeg smo spominjali nekoliko puta gdje kaže uzvišenim Udu ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati al hasanati وجادلهم بالتي هي أحسن i tako dalje, to smo komentarisali malo. Zadržali smo se samo na početku dijela ajeta Udu ila sabili rabbik i tu smo dva dersa već, što bi rekli mi, potrošili na tumačenje toga ajeta shodno prilikama koje se odvijaju na, kod nas na terenu. Danas, inša Allah, nastavljamo sa tim. Bi ibnillahi ta'ala. Kaže subhanahu wa ta'ala Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Akul, hadihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Reci Muhammede, hadihi sebili, ovo je moj put. Ed'u ila Allahi. Na njemu ja pozivam Allahu. Ala basireti sa jasnom basirom. Islamski učenjaci ovdje kada komentarišu šta znači ova riječ basira spominju nekoliko definicija, mi ćemo se objediniti. Jedni kažu basira jeste čvrsti jakin ili čvrsto objeđenje. Drugi kažu da je to znanje i treći kažu također da je to rad po tome znanju. Sve ove tri definicije su ispravni ulaz u značenje ovoj besire. Dakle, pozivaj ovo je moj put, kaže Allah poslanik Kakav put? Put poziva na čemu? Allahu. Edu ila pozivam, kaže kome Allahu azza wa Ala basirati. Sa čvrstim uvjeđenjem Sa znanjem. I sa radom ili radom po tome znanju. Ana wa meni teba'ni. Ja i oni koji mene slijede. Ovako dolazi u ajetu. Wa subhanallahi wa ma'ana minal mušrihi. I hvalje neka Allah Đelešanu i ja nisam nikako od onih koji čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ovom ajetu ćemo se malo zadržati <clears throat> jer nas jako interesuje. <clears throat> U njemu se kaže kaže Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Hadihi sabili." Ovo je moj put. Ko hoće da ga prihvati, neka ga prihvati. Ko neće, ne mora. Ali ako hoćeš da budeš od onih koji slijede njegov put, mora da se promijeniš u svome životu. I mora da praktikuješ vjeru u svome životu. Kako? Malo ćemo kroz jedan od rivajet, odnosno naslova koji Buharija naslov ja u svome sahiju, to da vidimo. Kaže zatim medu ila Allah, opet kaže Allah poslanik njemu, na tom putu ja pozivam kome? Opet kome? Opet Allah. Ali kako pozivam Allahu? Sa neznanjem ili džehlom? Sa svađama? Sa smrtnutim licem? Sa oslovljavanjem drugim da su mušnici, nevjernici, munafici, novotari? Ili sa nosirom? Sa jasnim dokazima? Sa tevekulom? na Allaha sa čvrstim jakinom objeđenjem i radu po znanju koje posjedujem Neznalica ne može, može li neznalica podučiti znanju? Može li neznalica pozivati u znanje? Kako će dati onaj što nešto ne posjeduje? Kako kažu islamski učenjaci. Kako će dati onaj što ne posjeduje? Jel ti može pomoći onaj koji sam potreban pomoći? Ne može. Stoga da bi insan podučio i da bi insan pozvao, mora posjedovati znanje. Kako znanje? Shodno na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi Naravno, svi mi kažemo da smo mi na tome. To pa Kaže Allah Đelešanuhu, val tekum minkum ummetun unijel Neka kaže, bude među vama skupina, mora se biti znači, koja će pozivati ka dobru Ka dobro, ka čemu? Ka islamu i ostalim stvarima. Odlično. Kako ovo sad razumjeti i kako pozivati? Imam Buhari je u svome sahihu slovi jedno poglavlje. Kaže Iqtida'u bisuneni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, što bi rekli mi, povođenje, postupanje, slijedjenje prakse Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Naslovio poglavlje. I zatim kaže i navodi riječi Allaha Đalešanuhu kaže وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama i učini nas o Allahu obratite pažnju braću lil muttaqine imama da budemo predvodnici imami kome onima koji se Allaha Đalešanuhu boje pa obratite pažnju, molim vas. Zato što je ovo veoma važno. Ove riječi, braćo moja draga, dolaze u opisu Ibadur Rahman, kako se navodi u ajetima, oni koji su robovi milostivog. Kakvi su robovi milostivog, između ostaloga šta rade, dove Allahu Đelešanu da budu šta? Nil mutaqine imama, predvodnici onih koji se Allaha boje. Odlično. Da bi ti bio predvodnik onih koji se Allaha boje, oni koji se Allaha boje jesu oni što izvršavaju što im Allah naredi i ostavljaju ono što im Allah zabrani, to su muttaqije. A da bi ti bio predvodnik takvima, moraš li biti bolji ili lošiji od njih? Moraš biti bolji. Dobili su Allahu da budu lil muttaqine imama, predvodnici oni koji se Allaha boje i ne čine prema njemu grijehe, bježe od grijeha. Nemoguće da bude insan da kaže ja sam ima predvodni skupine, a zatim da griješi prema Allahu Đalešanu i danju noću. Da lažeš, da obmanjuješ, spletkariš. Nemoguće, na moja Zatim kaže imam Buhari. Šta znači ovo? Kaže, naktedi bimen kablenan Da se kaže a imete naqtedi bimen qablena kaže imami ili vođe da budemo kakvi? Da se mi između ostaloga da povodimo se za onim koji su bili prije nas od koga? Od ispravnih i spašenih skupina ili generacija. وَيَقْتَدِي bina men ba'dena. I kaže da se za nama povode oni koji dolaze nakon nas. Ako budeš loš, nemaran, lažu, prevarant, ako biva imamo, će se ljudi povoditi nakon tebe. Nakon tvoje smrti, će se povoditi za to nikada. Ali ako budeš kako treba, će se za tobom. Zatim kaže imam Buhari wa kali ibn I rekao kaže imam Kaže se tri stvari kaže imam. Tri stvari Uhibbuhunne li nefsi voli ihvani. Kaže tri stvari, mi ih kako sebi, tako i svoju braći muslimanima. Ovo braća nije džaba navedeno. Kaže prva, hadihi sunan yeta'allamunaha wa yas'alu anha. Kaže sunnet poslanika sallallahu alejhi ve prva stvar, neka ga kaže izučavaju, podučavaju se, wa yas'alu anha i neka pitaju kaže o njemu. nije ti dovoljno da zapamtiš hadis da ga znadeš čitao si izučaj ga nisi ga naučio kako treba nisi mogao da nađeš zatim šta kaže ويسأل عنها i neka pita onoga koji o tome znanja ima ko ima znanje o hadithu učenjaci haditha. Zar vi mislite, braćo moja draga, da insan završi fakultet, da on posjeduje znanje o hadithu? Varata se. Šarijata. Fakultet šarijata. Varata se. Varata se. Osim ako nije proveo vrijeme pred onima koji posjeduju hadijsko znanje. Barate se kako vi braćo, tako i oni mnogi koji se povode za dajima da smatra da su ovi učenjaci sunneta, oni poznavaju praksu poslanika ali sada salam. Lao Allah. Ako ne poznaje prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem u detalje, ne zna i nije naučio kako treba i nije učio, nije istraživo, niti je podučen kako tek da poznaje praksu selefa. A još teži. Hiljade rivajeta Braćo moja draga, Musannet od Ibn Abi Šebe, braćo, posjeduje 40.000 rivajeta. Kod mene 20.000 tomova. 40.000 rivajeta. Što haditha od poslanika, ali što govore od sahaba, što govore od Tam'ina. 40.000. 40.000. A sve unutra propisi. Sve što je važno. Mnogi nikad to djelo nisu vidli A kamo li pred nekim li iščitavali ili se podučavali tome? A? Znači. Zatim kaže u Al-Kur'anu i kaže i Kur'an da ga izučavaju u jeselu anhu i da kaže pitaju o njemu da izučavaš Kur'an pamtiš, tražiš tefsir, tražiš značenje, ne mereš naći, nije ti jasno, وَيَسْأَلُ anhu I da ga pitaš onoga koji o tome znanje ima. Zar mislite da u Bosni postoji oni koji imaju znanje o kuranskim znanostima? Završili četiri godine fakulteta, vratili se nazad ili magistrirao, nema veze. Posjede znanje o kuranskim znanostima. Varate se, braća. Ima oni koji posjede deset kirajeta. Ali to je pamćenje kirajeta raznih načina učenja. Ali poznavanje tefsirskih znanosti, jok. Jedan put sam braći govorio, ne znam kom je pitao, brat me pitao jedan puta o tefsirima, šta sadrže tefsir. o tefsir imama Taberija. Tefsir imama mama je najdrogocijeniji, najbolji, najječi tefsir kod ili zunata vel džemata. Godinu 20 tomova se štampa. Najjači tefsir. Sa rivajetima dolazi. Hiljade slabih rivajeta ima u sebi. Hiljade hiljade koji se pripisuju Ibn Abbasu Ibn Abbas hiljade hiljade a kamoli Ibn Mas'udu, a kamoli Ali, kamoli Ka'bu i ostalim ashabima koji su tumačili, ili, ili Mujahidu, ili Dahaku i ostalima koji su od I zatim treća kaže stvar, jedu nase illa min hajru. I kaže da ljude poziva samo čemu? Hajru. Da ljude poziva samo hajru. Dobro. Bilježi ima muslim u svome sahihu hadis koji je jako važan za nas. Kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam Men sene fil islami hasene Ko bude kaže u islamu Ha, ovo je malo sa problematično ko bude u islamu oživio nešto što pripada osnovi vjeri u islamu felehu eđruha wa men amile biha njemu pripada nagrada za to djelo koje on bude oživio ga uradio ga a ima osnovu vjeri u Kur'anu ili sunnetu ima svoju osnovu, pripada mu kaže nagrada za to djelo koje bude radio. I svi oni koji budu min badi radili to djelo nakon njegove smrti. Dune en min jan jankusa min uđurihim šeja. Bez da se kaže od njihove nagrade išta zakine. Šta znači ovo? braća draga, primjera radi. Vi znate da je sadaka i zeka su nama naređeni, sadaka podmaganje muslimana nam je naređeno. Zamislite sada čovjeka sebi odredi da mjesečno pomaže tri porodice. Ima i metka. I to se proširi među svijetom. Svaki mjesec nosi im i pomaže ih. Ljudi koji imaju metak su čuli zato kad pogledaš u ovome selu deset ljudi to radi. Odredili su sebi siromašne porodice pomažu ih. Ovaj koji je to živi umruje. Nakon njega su došli drugi to preuzeli, raširilo se među stanovništvo da se pomaže na taj način. Sva nagrada njemu ide kaboru. Ništa se od ovih ne oduzima njihova nagrada. To je islam. Jedan puta jednom šehoj mi kaže govorio, kaže običavali smo, kaže, u mesidu gdje se obavljali namaz nakon sabaha, to je bilo prije nekad. Loša navika. Kaže, pričali smo, klanjamo, kaže, pričamo, popijemo čaj i tako dalje. Dok jedan puta kaže, nije došao, kaže jedan čovjek. Običan, kaže, sam među nama. I zatim je kaže ustao, kad je vidio da se priča bezazna priča nakon sabaha namaza, ustao je kaže i Kur'ane uzeo i napravio kaže halki svako podijelio. Ali kaže evo ja ću prvi početi. Kaže ti nas i kaže, on je počeo prvi, kaže, pročitao je svoju stranicu, mi smo, kaže, ostali da učimo, kaže, on je ustao i rekao, kaže, e meni, kaže, sad pripada nagrada za vaše učenje, kaže, ja sam od onih koji u islamu oživio nešto što pripada islamu, ono kako je što i kako treba. I otišao. On je otišao svojim poslom, nagradnem teče, nagradnem teče. E, ovo se traži za Zatim kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam men senne fil islami sunneten a ko kaže u islamu, paste, nije rekao mimo islama, nije rekao da ko bude oživio ili ko bude uradio blud, ili krađu pravio, ili ubijao ljude, ne. Nešto što se tiče vjere islama, govoriš ljudima islamu, a kroz taj svoj govor oživljavaš ili radiš štetu. Oživljavaš, ubacuješ Ljudi, što bi rekli mi, onaj, radiš sa čemu? Sa štetom. A pripisuje se čemu? Protkano kroz islam. Kane alejhi vizruha, wa vizru mena amele biha. Kaže, imaće on kaznu za to. I kaznu svih oni koji budu to preuzeli od njega i ljudima širili Min ba'dihi, nakon njegove smrti. Zatim kaže opet dune en se min euzarihim šeja a da se kaže ništa od njihovih grijane ne umanji. Odlično. Braćo, mi govorimo da, vi pozivanju. Ljudi pozivaju tako mi Allaha, kažu pozivamo Allahu. Sad ćete da vidite kakve štete radi na svome pozivanju Allahu. Protkano ajetima, protkano hadisima, maša Allah, ali se mora otkriti pravo lice. Da vidite o čemu se radi. Vi znate, braće, da su se ovdje na ovim prostorima, pogotovo, a i širi, bile prvo oživile mesele tekfira, ko zna o ovome. Mesele tekfira se bilo oživile. Pa je hvala Allahu to kritikovano. Dokazima, razgovorima, pa se stanju umirilo. Da bi jedan od onih koji su bili, što bi rekli mi, vođe, međutim kaže, Prizna jednom bratu, kaže, bili smo, Allah, kaže, Allah nas je iskušao, kaže, tekfirom. A smo se sad promijenili, sad smo sumirili, sad smo maša Allah. Međutim, zamijeli su te čime? Sa novotarima. Ovi novotari, oni novotari, oni vaki, oni munafici. I pozivaju tome. A Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže šta? Ko bude taj stvar, tu stvar oživio, lošu, pripisao islamu, hoće imati nagradu ili kaznu? Kaznu. Umrije čeka da će mu teći. Ako je bude oživio. Održaj dersove. Piši. Daj intervjue. Sve radi. Oživljavaš šta radiš? oživljava šta? Sunne se je. Lošu stvari pripisuješ kome? Islamu. Odlično. Mehko što kaže naš narod su nam napravili sa novotarima. Mehko su nam napravili. Ko se sa novatarima druži, vaki je, ko vaki, ko se opomene, a ne odustane, vaki je, ko bude ovako onako je, ko bude ovako onako, dobro. Jedan od njih reče, ima još neke braće daja koji kažu, između ostaloga, Maturidije i Ašarije kažu sekta. Jeste čuli za ovaj izraz? Maturidije i Ašarije kažu sekta. Ako su sekta, onda mi, braćo, vjeru uzimamo sektaša. Zamislite da najučeniji ljudi današnjice ili koji su bili prije nas stotinu godina i 200, 300 uzimali su vjeru i sitavali knjige od koga? Od sektaša ne znajući sami sebi u dramu. Kada to je sekta, kloni se, to su vaki su, naki Sekta. Mi uzimamo vjeru od sektaša. Kako to? Ja sam vam spominjao o ne bih vam sati. Koliko sam sabrao učenjaka od Maturidi i Šarija. Ja sam donio samo večeras dva djela. Od dva vrsna islamska učenjaka u Akidi. Čija djela koriste današnji najjači učenjaci u Akidi. U pisanju svojih djela koriste njihova djela. Koriste njihove citate, njihove stavove, ubacuju unutra svoja djela i tako dalje. Međutim, oni su bili, jedan je bio Ašari, jedan je bio Maturidija. Je moguće da kroz najjača djela u akidi ubacimo djela novotara, sektaša? Moguće. Zbog čega? Zbog ovoga. Zbog jezika. Ne zbog znanja, nego zbog jezika, jer je jezik pretekao ono što je nalazi u glavi. Prvo djelo ćemo poći, kaže šifa. Bi ta'rifi Mustafa napisao kad je jad. Umro je 544. godine po Hidži. Predstavlja, braća, ovo djelo jedno od najboljih djela po ovome Ovo djelo zove se Al-Udru bil koji je napisao mu Yusuf Ali Farrađa. Prevedeno na bosanskom. Znaju oni koji budu čuli moj govor, znaju za ovo djelo. Sam autor koristi citate iz šifar. I dokazuje sa njima i pojačava svoje stavove. Ovaj se smatra mu vehidom i za njim se povode. I njegove govore uzimaju kao dokazana islamska pravna ne može pogriješiti. A on se uzima citate iz ovoga djela. Od koga? od sektaša. Braćo, shvatate li ovo? Odlično. Drugo djelo. Kada je ja, braćo moja draga, je bio šarija. Zato ga je napustio, imam El Heravi ga je napustio. Imam El Heravi, čuveni autor Zemul Kelam. Čuveni čuvar sunneta. I još tri bora protiv novotara. Nema sumnje. Kada je spoznao stanje svoga šeha i učitelja, kad i jada, ha, napustio ga. Međutim, sam imam el herali šta je? Upao je u drugu klopku. U kakvu? Upao je u klopku pristrasnog slijedjenja medheba i pozivanja ka njemu. Bio je pristrasni sljedbenik hanbelijskog medheba. Kaže između ostalog, ene hanbeliju. Ja sam, kaže, hanbelija. Živim kao Hanbelija i umrijeću kao Hanbelija i ostavljam vasijet i oporuku ljudima da postanu svi Hanbelije. Jer ovo traži od mene Allahova knjiga i sunet poslanika, ali i ne traži Allah. Moraš pogriješiti. Moraš katat. To je. Drugo djelo kaže između od ostaloga šehr imame Ali al-Qari ala kitabi al-fadhi al-kufri djelo koji je napisao Rashid, kojeg je prokomentarisao Mula Ali Al-Qari, hanefijski učenjak. Živio, u umru je, ako ćemo reći, 1014. godine po Hidžri. Važi za jednog od jakih učenjaka u hadithu. Važi za čuvenog pravnika u hanefijskom medhebu. Sakupio je djelo lažnih haditha o kojih su koristili svi učenjaci koji su govorili lažnim hadithima. I dao je komentare na mnoga akidetska djela, između ostaloga je dao komentar na fiqhul akbar koji se pripisuje Ebu Hanifi, jako je diskutabilno. I dao je on komentar na ovo djelo. Šeru fiqhul akbari. Ali al Dao je komentar na alfazul kufri, takozvana. Ha? Šta to znači? Ovo je braćo čuveno akidatsko djelo koje koriste mnogi savremeni istraživači tavhida ili muvahida kako se naziva kako hoće, koriste u svojim tigama. Ja znam za to. I ta djela. Koriste, koriste. Međutim, kako moreš autor, Ibn Rashid je sam bio između ostalo hanefijskog čenjaka. Maturidija. Komentator i ovaj maturidija. Sektaš, sektaš. Uzimamo znanje od sektaša onda. Odlično. Ali mule qari braćo moja draga, ima takve izjave da ti se koža naježi. Koji ne bih spominjao. Dijelo koje sam zaboravio da donesem, između ostaloga, Ezzevađer. Ezzevađer napisao je Ibn Hajar el-Hejtemi. Imate Hafida Hejtemija Ašarija. Ova Ibn Hajar al-Haytami također Ešarija. Ibn Hajar al skalani muhaddis također tako je oslovljen Ešarija. Ova je Ibn Hajar al-Haytami al-Mekki je čuveni šafijski pravnik Ešarija. Napisao je djelo vađir i sabrao je unutra preko 450 velikih grijeha. I komentar dao ispod njega. Sa ajetima, sa govorima i tako dalje. Ali, ova ima također kod sebe takvih izjava i takvih stavova da se koža ježi. Sektaš. Uzimamo. I ovo djelo zavađili. Nećete naći jednoga boga koji nešto učio i sam da nema u svojoj kući. Neki daja koji išao studirat van, tamo vani, pa se vratio nas da nema zavađili. A. Uzimamo znači djelo ili znanje od koga? Od sektaša. Ne branimo mi ovo, braćo. Učenjaci svaki pogriješi. Ešarije maturidije, u ahidi, u ahidi, zašto? Zato što su odsupili od menheđa selefa. Ali reci sektaš, a, ja se bojim to da kažem. Jer će me Allah Đelešan na sudnjem danu pitat za to. I proživjet će me i sa njima ću se parničit za ono što sam govorio. Jer ovo su imami A? Ko sam ja da tako govorim? Zatim, braćo, ja sam sabrao šta znači riječ sekta. To je latinska riječ. Kaže frakcija, škola, mišljenja, politička partija i ostalo. Reci škola mišljenja, reci medheb, reci grupacija, reci grupa. Sekta, kažemo ko su? To su, mogli da kažemo, Hadijanije, a? ahmedije, a? behajije, druzi, alavije, šije, rafidije, reci. Ali za ove od kojih mi se koristimo, ne mi. Učenjaci umeta koristi se od onih za koji je karakterizao kao sektaši. Dakle, uzimamo znanje od koga? Od sektaša. Ne samo ovo, braćo, nismo završili. Nemoj misliti da ti ako se smijavaš sa njima na ovaj način, da te Allah lešano neće sa istim ili sličnim poniziti. Bilježi Ibn Abi Shejbe u svome Musanefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Musa el Eš'arija koji je rekao Lev ra'eitu ređulen jerba šate fit tariqi Kaže, ako bih vidio čovjeka da da mi oprostite na izrazu doji ili pije mlijeko iz vimena ovce na putu i ja se kada sa njim izigrajem i zasmijem se na to, ne bih, kaže, umro, a da me Allah ne bi sa tim iskušao. Što znači, doće vrijeme kad ćeš iti i kad leći na onaj put i pod one ovce i uzeti pa. Ste me razumjeli? Jesi se smijavao sa nekim, bit će s tobom isto tako i smijavan. Jesi nekoga okarakterisao kao munafikom, sektašom, novotarom, bit ćeš i ti također oslovljen. Samo je pitanje kad. Drugi rivaj također bilježi bi Bišeru u istom poglavlju. Sa dobrim lancem prenosilac, odnosno labes. Zašto? Zato što ovaj rivaj bilježi Ibrahime nehaji od Abdullah ibn Mas'uda. A između Ibrahima Neha i Abdullah ibn Mas'uda nedostaju prenosiloci. Ali se kaže da su Merasil Ibrahim Asah. Merasil. Najvjerodostojniji je Merasil predaje Mursel Rivajet jesu Mursel Rivajet od Ibrahima Nehaji. Primate učenjaci. Postao nas dobar. Gdje kaže Ibrahim Nehaji da je kaže Abdullah ibn Mesud rekao Ako bih kaže se ismijavao sa psetom Lehašitu ene kune kelba Kaže pobojao bih se ili bojim se da ću jednog dana i ja biti psetom. A? Kažu mrđija. Ah, kaže novotar. A, munafih. A, sektaš. Ha, doće vrijeme kad ćeš i ti ovo da budeš oslovljen ovako. Ovo je tvoja dava. A ovo nije dava poslanika sallallahu alaihi ovo je Allah i lajok. Rivajet bilježi Bejheqi, šu'ba al I bilježi isto također ابن ابي شيبه مصنف وسبير دوستي ما انت بنوصي لك اود عائشه رضي الله عنها كاج عائشه يتودع احد منكم من الطعام الطيب ولا يتوضا من كلمه خبيثه قالها لي اخي كاجنكي سكاجود بس عبد استمين يا عبد ذاته اشتهي كاجيه وليه بهرانه Ovo se odnosi na šta? Da i čovjek jede devino meso. Jer je poznato da po pitanju devinog mesa poslije razilaženja opravdano da se nakon da devinog mesa obnavlja abdest, obnavlja abdest. Zato kaže Aisha, neki se kaže od vas, kada jedu lijepu hranu, devino meso primjera radi, odu pa se abdesti. Vola je vodba, a ne abdesti se kaže zbog riježne, pok, e, i pokvarene riječi koju je rekao za svojega brata. Ko će biti s na sudnjem danu kada budeš sa insektašima se parniče pred Allahom? A? Ovo se braći učenjaci. Mi branimo znanje koje su oni došli. Stanje njegovo što je njega Allah, Allah će govrati A ako nije dostiglo nevjerstvo, Allah Đelešan ako hoće oprostit ćemo, ako će kaznit će ga. A zbog njegovih dobrih djela, kao smo u prošlom djercu spomenuli, Allah može oprostit, može oprostit. A mene ili tebe, kao što kaže da mu vehid, more kazniti samo tako me kaznu zbog malih grijeha možda. Ali zbog manjkavosti tvojih hasenata koje si imao. Jer ovi ljudi su osvijetlili put mnogima. A pogriješili su čemu su pogriješili? Otišli su u novotariju, u čemu su otišli? Otišli su. Braćo moja draga, nema islamskog učenjaka koji nije pogriješio i čak u nekim stvarima od u novotariju. Kod ehli sunet al džemata, kod ehli sunet al džemata, zato kaže u al alim učenja kaže mora pogriješiti. Mora. Kaže, između ostalog Ibn nije, braćo napisao posebno djelo. Između ostalog kaže Ibn je da su mnogi učenjaci kod ehli suneta upali u novotariju zbog praktikovanja određenih haditha koji nemaju svoje osnove. Učenjaci kod koga? Kod ehli suneta, kod ehli A to da li ima jedan da ne griješi, to ćemo vidjeti na sudnjem danu. Nastavit ćemo bjedni Allahi ta'ala s tim da završavam svojim govorom. I ovo je zlata vrijedan govor. Znate li ko je Jahe ibn Ma'in? Ko zna ko je Jahe ibn Ma'in? Jahe ibn Ma'in čuveni hadijski učenjak. Čuveni hadijski kritičar. Čovjek koji je poznavao se bolje nego što svaki od vas poznaje stanovnike će ovdje. I bolje. Sve knjige što imate hadisa on je poznavao u malom što kažu prstu To ima Hadijski kritičar ocenjivao se kao povjerljive, kao slabe i tako dalje. U njegovoj biografiji Hafid ibn Hajar Laskalani u tehdivu, tehdivu, posljednjem tomu, jer on je Jahim Ma'in, po slovom ja, čitaj tamo traži njegovo ime, naćeš i ovo bilježe između ostalog Nesadu Tabakatul Kubra i bilježi između ostaloga ovo i Zehebi u Sjeru Almanu Bela, kaže između ostaloga. Kaže Ibrahim ibn Hani. Kaže ra'aytu Eba Davud yaqa ti Jahi ibn Ma'in. Kaže čuo sam Ebu Davuda. koji je Ebu Davud? Ebu Davud čuveni autor sunena koji mi imamo. Iščitavamo ko bila sunen. Jedno šest hadijskih zbirki priznati kod ehli sunta al džemata. Kaže kako je kritički se ponio prema Jahim ibn Ma'inu. Kritikovao ga. Pa sam rekao, kaže, jakao, ti misli ibn Ma'in, kaže, zar da kritikuješ ti, kaže, Jahi ibn Ma'ina, poput njega nekoga? Šta kaže Ebu Davud? Kaže Ebu Davud, između ostalog, u prevodu, ko bude kritikovao, ko bude kritikovao, i sam će kritikovat biti. Ko bude mahane istraživao, mahane će biti istraživane. Ko bude u nešto pozivao, i sam će da bude pozivan. Ako budeš podučavao loše, loše ti se vratiti. Ostavljavaš ljude po lošem, bit ćeš loše ostavljavan. Istražuješ mahane, bit će ti mahane istraživane. Optužuješ druge da su zabludi svi, osim ti svoja skupina. Biće doće vrijeme kad ćeš i ti smatran biti da si u zabludi i oni koji se za tom povode, samo je pitanje kad. أقول قبل هذا وأستغفر بعلي ولكم الله اغلي والنار الله لا إله إلا الله